Степан Аслан Ахрат Пірреміш пайы, пірреміш сыбак. Күжік паян ирденбе күржіре ачазембе бірле урамравыласа жүрейді. Ағы візім, пөжік тиғазембек тібірдетсе ұйқап хинженде дұқса ғайреш. Ундан типшірма бүшне жестріште ежіл күрік шинче лажала віля бұшлареш. Унченде бұлмаря, візем батне жырмаран катражушлі лісор жұпсағы баржы. Каламажу хеберден рейн бұлас, қойын пәчікші туды херлезем мұғылт-мұғылт сік келесші. Выл иге алынеде семіз панулмей чымыртаза дытны. Ирденбе курынман лесор, халі таштан панулмей тупса келіні, күжуға пит жі. Үтті ажа земде бір замантрақ лесор батне жұпса бұжыш. Аштан тупрын лесор. Мана тапарға тезе елонма тапратыш. Мынгымылланса кайна лиссор візене хиріш пәрзымақ тәчін мере. Халичен нихшан палмешізе гурманбек сеткен шие бұшлары. Шывар дуллин чаплаттар зажымланымай пушне вәшкеннен пыргала-пыргала илжі. Она гурзан кучугында шыварне селеки капланжы. Үттяча земде панулмеші ескілнерін сурджекізіне шыда-шыда яжыш. Алынчи панулмейзіне лисо жазақ Вара... Хевенжин тада иге панулми турца каларчы. Візіне де вал, ачызіне хапсындарза, малдан хебегех сұқыландарза жирем. Көнде ачызіне пушек тегілдері, Ачызе мунжинжен ку желмезір бақсадачыш. Мана барачы, тезе шухышлары візінжен кашни бірі. Ачаз земли сордан панулми аштан тупныне ыца білмеда пратрыш. Анжақ лисор немінде шарламаря. Кытра шаммылын ухкалаза Ундан ал изембе тудыне шылгалар ете. Ах! Пиде тутлы бульчишке! Тере. Аптырана аджазем урых немчен мете пельмереш. Калех бірне бірі кебе аргизенжен ярзадыца, лажалла выллама тытынчыш. Бізем тузан лычул херебе чупса житнича жеш. Ажазем! Кунда гилер! Тесе зазарды кышкырза ячы сор. он унпатне чупса бычеште, лисор мен галаса кетсе шыварын карза карса Лисор Унгунчи ен за илче, хой сымахне тагам сренщик ленни евер. Ачасем, сирень панул шес келетей? Тезе ғитре. Санында да були, парға бире, харзақ сырынчыш ажазе мұндавра. Чынақта шес келетей. Үйтса дырайтха, әзаштан не кала, тупса пара адап, анчақ, хорамастыри. зем? бір не кунган кынган за Лисор мін калашын полныне онланай мазыр неғы житесіма хушмарем. Агымын. Тера вара лисор енженденне пахкалаза. Эбих Алексире бір жере ерце гаядып. что? Лариван бахчине. Лариван мучизен бахчине. Кушне жарза өйтірі бірі. Мін жынында. Панул мидатма? Варламай. Шардақ сикнебек пульже пәжі күжікті. Варлама! Туды не чалыштарза мығырдатры лисор. Ундан сазы башапла ұшса хучы. Мән варласы онда. Керек бірде татса дұғат бір, шавгына. Ажызем бір ғана шып жеш. Ундан бұрде бір ғарыз шабылдатмады жеш. Ой, и бұнда каймастап. Шының не варламай. Юрама үнбек, тереш үшне шақла кастарны күжік. Мән жын юрамаш. Ун еннелі шаврын зағытрелі сұр. Варлама юрамаш, Унзыр бұшне тада лариван мучиренде хырадып, теремучук. Волачан пиди узал, тұтсан херцерать. Пыха пілді жула эверкене міндуры. Карда юбишімне шықсалар триде, конға житчен усрары. Эверки пақшына кеменде болныға. Карда тулашне тұғынна панул мені шеш пұштарны. Эй, мен хыразадыма? Ай-ай, лай хырады. Кукша микинеде емняндарзах вілдіренбе веділендерні выл, микки гайран әрне хушы урама тухмаря. Шатра дұқса дұлны детте, ништагай закереймен дет, лаханды сиве шувралар атшы дет, анне глаза бачыманам. Лариваншын жин шапла хыратса галашны, ачазыне шухы жаячы. Пәрлі соржеш хыне шаплах паттырын кыдартма хытланчым. Хорым бе хура сухалла, хомлашалжи евер вырым лариван, Ужуксенчен твады кел урлыкына херлі марьелля шуры бүртре бурнать. Лариван хыт кугари кенне кужук темеже жинранда илтнем. Панулми зутны чухневал письмене кашта болен ытларах таять пулзан, мине шежебе каза-каза илет. Кужук, ют пахчана вартын кеме юратманскер, лариван пахчине декаяшын марчы. Чарузыр лесу раджы зене тірлімай хедертмедідінші. «Эй!» Мен храмалы бұрында, чебіземе зир. Теревала хыйнехый паттырланзан. Эй бұғыл загилдим, келдім, да күрмаре. Эй, тут тутлашке. Кам панылмы жешін, шавыман бабырать. Аджазе мұнба келешсе кайманы незесе, да ытлара хидертмеді дінжім. Лариван мучи курас пулзанда, пире тыда ядим, шок, чубаймаш ведь вал. Атяр пыратри, эпка ядап, халехиве тулдарза те, сире варжинеде памастып. Шаплакалар етілі сор, шырматырық аялалла хывырттын чупса кайра. Адырға, кайза бұғар, тері бірі, күжукта жасын жен юлмаря. Жаслангылар Иванын шырма херенчі бақчы пызықмар. Унда пәдембеде шитсағыр умышы Аякран вал пызық сат пек илемлін Пахча йри давра юзеген шеміртсембе хурамазем лапсырка улмушизіне севешілден хүделізе, тем тәммін ешіреші. Лесор хедертне жазем, ун батней часах япшынза житреш. Ханшавлар! Шаппуллар! тер лесор, пүрнебе юназа. Унданывыл ундала гундала пахкала ареде, шадан кардаурлы фашт сиксе гашса пахчана Пір улмыши турачы жінче мұянланзал араган панул татса хевне тулдара бұшлары. Ана гурзан үттәчі земчі чыдаймарыш. Бірерінде ейікшерін епшынса, бақча гардин верлеге хушибе хесіне-хесіне кемеді дінчеш. Сыбас прашнеге шитмезір панул межіме юрамаш. Аша жапса вілерет. Панул мивыл тур жимеже. Тенечі күжугамыжы. Шавын бавыл еві шыншы пану мезіне татмахыраре, шыре тұғын нізіне кына пұштарже. Күжок пішкінзе, куры хушынче вырдаган виштывады панул мене илме әлгерінші кына, тағыш кедестрен пақчана лариван мужин маврай атлы хер сіксе Бұл пақчана кені ажазіне күрзанақ, бәдім таврана янратса шуғырмадынынче. «Оте! Вырызем гілне! Панул ми Унченде пулмаря, улымба видене лубас хыженчен лариван сасильдінче. Камзе мунда? Кама чизем? Повыл ли соре, ешлін кунда візем, Дере мавра. Тыт візене, халех тыт каянной зем. Ажазем ывышла сап на пражавек, чолбар заланза бетреш, хыжы күш хупса елес хужыра пахчаран Хыраса үйікне күшік, малданақ немнума білмері, шүш вирелле тонан туйынчы хыйне. Вăл алынчи пану мизине ывытса ячче пӹтем вӹнне пухса Шадан Шатан карда урлы епле çмылын качса кайнине сисе юлай маря. Вара пахчахы жибе çырмадăрăк çмренбек шурдарза анза кайрра. Шилбек чупре кучук. Шарауризене чепетеген де азырға маря, сисмезре хызен келіне перзе Шырылме аны ашса түрек кардишне бұрза кече. хүй башқаза аранзы влать. Шамги дырық шыбырдатса тар юхать. Кучуктар неке бежанны бешылса илче. Бұдан малый вырын Хүй Хызень візен мін пурыде пір лутра бүртпе шені кына. Кейгардышне шадан бадытна. күшуқ ашта жетсе шабынзан да, шанчықлан бұдан малы вырын тубай маря. Варавал, хыйзень, упрамба күржілі пахчи херінжі, кубыста панжи айнегірсі вірді. Кундан ана урамхуши делая курнать. Вғыт, ну майда иртмере, лист орда хыйзень келіне вештерзе житрен. Валы шүлі хүме жөмінже кубаланза вырдаган пірене хушыне кірзе бұданжа. Ағы хайхискер, лариванда, листор хышын перзе житря, вал алыне варам хомлаша бе небе булас, шебе қайтелін темін мұғырдатса, шымірелсе бұрайд. Лариван тюрех лисор пыданны шелелі барынчы. Шта гайреха шашлячи, каянный поже, шавабатне кайманскер. Э не перзе хужам, Андеев! шарчық пексік келезе шүредер. Пірене хушыне пыданна ажана, Лариван шыраза тупры А, кундалар адыниха, эстрелечіп пи! варавал хаяр за себе. Но... Тухагунда пушна за не маттига гадиклер. Лисор саза по хесенсе сенсе вутре. Чари карт карт унын. Шабах Иван кунда перене хушине хесенсе кереймеш ха. Пыданны вырын лисора шанчықла бек туйынчы. Леш унда Лариван пірене хужықне, шычинечік сиячы де, тарахса тарақса ховыртын да пратре. Давай, тух кунда! холық тухно бұлдыр, давай дух! Ажубатне илзеғай амға анру сухру наушса ядыр, хавл, давай дух! Унченде бұл маря, лисор урине хымла чи тарынжы. Лисор шари шухырзаячы. Ате! Ай! Ате! Дәрі Урамра йыды версе яча. Лисор улайкасасыне палаза илчче, улайка чыхына чыхына верет. Лариван ына хыйне чулыға стран аран хывалаза ячы пулмалла. Каллехші чебе патратмады дынчы. Ша вғытра лисор ашын паклак павелін сасы илдінзі гайры. Эй, мен дывадым лазында. Үйтрывал лопкым гына. Ате, Лариван мужимана гнешень кышкырзая әжілі сөрпіріне айынчен. Паклак Павыл туда херене шавырза шыртрыде Лариван батнелле ярын саутса бұжым. Әзі, ватсупна, міндівадын. Юдеме пушларыным, мән керлі бұлжы болзанам. Лариван унран хыразадымарым. Эскам! Теревыл шевірянық не чітіретсем. Мән керлі зана паклака. Ачу хутне керешіні? Порвалиш! Хуйтан батне шышмақ. Паклак Павыл келде төртсе жілені кебе вас васқамазыр тавыр жеде, лариван алынчы шоча сазардық турца илже. Она хюме урлап пақчаналла өбітрем. Вара. Кам хушны сана пәчік ажызы не шаплахы незе жүремем. Кам хушны! Тезе кышкырза стареге самай хытын тіксе Лариван иквежу жуудым кайалай чакра, туда херене шолебе Шак вғытра күржі женшин женшінземде урамала дұға бұшларыш. Күшуғында ашы бәміжі урама шари жарисаза илсе, пюртрен жұпса дұқырыш, урамрам мен хатланыне карда хұжығы видер варттан бұқсады чеш. хэнне камда бұлен азархастранда да қыраза үкнескер, кубыста банжайынче четрезе вырдать. Лариван ага каллех, паклак Павыл патнелэш ғаржым. Эх, эсэ!» кері валунжине күш херебе видерсе бұқсам. Вырра веренне ачу хутне кередені. Вырзем! Выры! Выры! Выры! Пәдім жуын хавалебе хұртсаты қашын пүлчевіл. Мүлі вырым. Кам выра! Күшне жарза бірақры паклак павыл. Парабак эпсана выра! Саначу выры! Саначу! Саначу баян ман бақчан агене! Мен думам! Шаратма! пануми вырлама кулас килменшерден тудене кірде тредели сорашы ундан шара күшқа шыра ұзындар за бахрем вара ға ұншынақ, пӹчче жавыл мен білет. Шиес келнеде, пыны булдыреппин. Шавыншын она хӹнемеллей? кугар! Пахчуна Пақчуна етса бульзаны не, асту, Ухма хес! Хетче жав! Шаплағаладыр жав! Мен жүхлісі дуры мана баян саначу! Мен жүхлісі дуры! Пір гунда бұны чывыл! Хальтада хулмыши дуратне хуштағы варнан! Кам галать! Эс хукурдыны, ват капрал! Магурман, курны жав! Мавра Мавра! Каммаври! Хамын херача! Шавхыра кушлы скери, сукыр скери. Немінде сан санмавро. Паттатса хучы павыл. Мен мухтанан он бала. Чебел херача бұлзан хыть. Ха! Тупна мухтанмалы. малы! херлі тудырады симістечке занмавру. Сысна жүрінеде қажаға буде кедет. Чапрас кушлы скер. Хынжыр кушлы Шебер утса бұраган шынна да пушерлі ұтныбе курать. Әзі борына шынна тарашын. Топнышке! Янраза жүремелі, хыт хурам! Паклак Павыл бүлнерен, Лариван пірзымақты құжаймаре. Унын черхи жыварышы хланча. Бұл тембе калашын бұлныбе, бір ыстырқы тудыне сіктергелесе тертлендерші, хура варым суғалне лыстырда тарза силлендерші, Тачказымзе авданки кирегібе хирелчі. Ундан күшшүрліне терзе илчі де, ним калама пілменде не хыне хысис медрех, паклак павыл жіне пықса тюрех Лажа вырри! Тезе лаплатарза хучым. Кын! Кармаш сапыхри паклак павыл лариванын сынзырланны пичечіне. Вол урамра, кашнегіл шын земке бірлензетіні неде азырғаря, Варахай падинче пітчінех тараган лариван умне хаярын пырзадыже. Мӹндерен Эзе мӹндерен мана, вады қырқа. Херелзі ғайревіл. Тарықны Павыл чытреве үкре. Ундан шерелле кукленне бек туры де, яшт кына тызылжы, шакла жамгибе ларивана шыбақ янаға енжен тұрындаржы. Ақсыны лажа вірі. Ме, туян бірі, азынзадыр хувеличен. Лариван кышкырма да мере, Янахне кажыртса, шавындах мезілі авынзанчы. Шыре үксенде, иквижі хучен шавырна жавырна выртре. Унын туды жыварынчен, херлі юн палказа духря. Варавыл, бір заман хуши ежылда хускалмазыр выртнығы үшін, сазардық пәден вайба хурахлатса да пратры. Хурах! Хурах! Вілереш! вырт на дек тапкалашса. Лариван кашкарны паклак павала пушех тарахтаржы. А! Эзі кашкарза храдаст теріні. Кармашы бар! Лариван батне кашкарбек чупса бұрза. Унданына аяк бір жинжин, ады келебе тапрыде килнелле кайрем. Халран кайны Лариван шырден нумачин хускалмазыр выртре. Вол вильни бекех шыпланжы. Паклак Павыл... Ывынза защитни шинбек еребен уткалаза, чендерлезе дуны вырысла хапхи умнешитсе даже. Выл юман каскабек лудага да верзе хыбартлы евер мындыржын. Пӹдерзе яны сары мыйăхлы туди, пет кушне киле жүлі сын Үрі кымылы шинбе кытардать. хушинчин тухны лисор, тюрех ашы батне чупса бычы. Ашы намалдана хаярын чынзе кетселжі. Ну, кала, мін думагарінес бізен бақчине ыйтрывал. Жоқ, еп кайманында. Ажашланса жабылда тревілі. Ебі уйхапхи бадинже гына вуляттым. Панул ми вурлама, унда, унда кушук кайны. Ажасыне кушук керце кайны. Мавраппи хағалек суять, палламанда хаймана юрихене терешшін. Лисор сасси ашу менже пеш шапан илдінже. Шурма уже тудызем, хальден халь ерзе пе Паклак Павел бич тада ытларан хилемленче, шудалчы. Өт, көріндезі. Урам хушинелле қалаза кымылын кулгаларе бұл. Шымламас аллызіне пір бірінбе Қаладып шау, мавра нигамада палаймаш тізе. Ха, мен хотланашывызым, әстреметсім. Хенеттер епсіре айып сыражаны. Камвырлаганны батнегайыр перень хамырында вұрламазырақ бұрде бұр. Серін панул мейір, кирлямары бере. Шакна бұқса, итлезе дыраган ашы ашыбе амыжы темін пыжылдатрыште, пүлшімебе епшынза шенеге сақ керзе жұғалжыш. Ашы худа кәнежін, Лисор вешсе каяспе хебрадере, темиже хучен шамалансы сикелере, ундан ашынеке бәрген жең бұрзадытре, кужак шүребек сірдензе, ачаштана бұшлары. Атте, візем күжок ағай чри яй? Апла булмазар. Варлаган ахинес пулать. Ухмах фет воллар Иван. Тупна, кам жумне шықланмам. Кубыста банчи жумынжы вырдаган күжугын, хы хисмезре күшөлі юқсанчы. Хальгинче выл пәрт техраны бемар. Лиссор суйныне чыдайманны бем ағырзай ачы. Епле ирзір ача екен лиссор. Оштан хый закалать хавал жапла ештерзе. Хый айыпне не кужук çине йывандарать. Кужук пәрр сас чеве глармазыр. Шыппын гына чӹрелен хурланса макырать. кубуста банжа енжен тухмавыл халь пачерхинчен де ытлара Лиссор суйза унын ашы баамышы де илтриш фитха. Мен қалаза меле ғалвізіне күшігін. Мен қалі жына ашы бе амыжы. Мағайрым жи. Каясте менші мағайрым жи. Дет күші хейін янашне дұйза заилзе. Урама духнышын зем келезіне керзе петреш. Лисор ашы де, каленкіне шартлатарза хупсағы варза күрін ми бүлже. Тем вғытран... Хайхи, шул херінже бек вырдаган лариван еребен яшылда дабышларя. Ундан кейін сулгалана сулгалана жіне тачы. Пичі жібе, варым сухаля пәтембе хюнба вараланны. Кепі еме Ура жіне Уражне ман лариван малдан баклак павалын, чаренже витне пызык пөрджі жіне. Ундан хыйпадын жін жупса ердеген лисор жіне бахря, анжақ нимде шарламаря волбушне ұссақы зенкілі еннеле, шавдері хулленде еврын сулғаланса өтірі. Лиссор пудек пек шамалын тәбірдетсе прене губи жіне чупсағы барды, Шинже за себе пәді мурам хушіне янаратса. Лар Иван, лар малла, кайнула зен каймалла, эй-эй-эй, эй-эй-эй, тезе шухрашма. зене эйеклезе витлешме табратырым. Бахчара вырдаган кужуга, малдан табак шешки ертме духна, ахшы курчы. Өжок, ес кунда вырдадын иха. бұл хаярланны сазыба. Ундан не хулинчен пырзады треде. Чимға, ғаман ба? бақша дырық еплі шүремеліне вренде бәбізіна, теззе түрек пүрде танқылдаттар закертірі. Пүртте шудақмар. Седел патинчи тазахмар игі жүре жүрен терекен хвел жуды. Кады кленчезене семесін ква күн Иквижі шулдра жына келінчіне шеміреспек, вешсе бұра быраны найлатса шабынашы де, халесен пітсен васқа мазыр шузанашы. Ашы күжіға пүрде кенеге мінех, шыт тай шат Аксана, Аксана панулми плавырлашы шаплавырлашы, курдыны, керевал хиврелензе. Актепре! тепре! Ай ятне шыртсе жүрейден тымана, текек шын бақшыне ура ярзан бұсыны бұлдыр, шын ябалыне антивне бұлдыр сана Астоепсана, тонакеме вăхăтĕнде, кăçал вуны çул тулдарадын. Кужугын ырханка пиччымарди изем кварба текнебек пежертсе, ыратса кайрыш. Ахал чухне тюлекин йылкышса дыраган кужесинчен шыржабек шуды думлам, за тухря. Мәскін кужук ашын чырзы кымылне ғаличен верензе жетнескер пірзас маре чатры. Амжы гына бірдагун хутне керзе шаплазыма хушы. Антивземе ачана, Эх, кай жавашыне, ачи тек кеніға пахчана, пақчана. Лі сорзымақне ана, әнен мешук, візен тавражы ыратты жавнашкал. Эз урине плагала тері ашы кыштақлы лопланны бек бұлза. Пирін жинжен ялда ахальде чуна ыра тарағазымақ юмақ шүрет. Манадав паклак павыл ешізем, шүтік штапан дезе тарықтарашы. Вары ячы дұқсан, вол пирінжен вилим бебер. Эх, темін курзалар аспул Аравыл. Шаплыне шаплах тахаш тапан. Анжақ, хамыра жана пидек шапса хушма кирлі мар. Сымақ паятланы бедек ажығы. Штапан тудыне хессе піріндерже, күжізем шиллесін елгішма тыдынжы. Эсан вренцелар мана, хамыне хам біледеп. Врилине бушларыл. Ача пачана ереге арзан. Чарас пулать візіне. Келхужи пығыр күшлі чілімне, чертсе тулалла тұқса гайзан күжук пыртақлы планжы. Амышне вăл хăсен ӹжӹмменнле пулнишинчен тепе жере бек аласа пачча. Ах, ачам, кужук. Ызам рентме тытынча намыжы. Унбе хытланма юрамаш. Шынын кемінде буле, она тивмеше. Шын ябалы варлани, вăл узалыш туни булать. занатуры натура пызык çылых яре. Үлімрен асту жақна. Анжы хлан жавли сұрба. Авдесну магар ништа да алғаса жүремеш. Вуля сугілзен, ун батникай магар вулляшын маржа, есна вулля тармаш. Тере кушук, саранланны кебежаннебе кушне шалгалаза. Кунебех пежертних вель. варман хышне быдан жиде курынми бульже. Ял жине, кашхи лапка сулхананчы. Магар амжы сабани. пахчаран пір ывыш ежіл зуған зекеже. Она тяпкыба тураза келде южитне квас пағудыштаржы. Сіде жіне шығырғаса хуже, Тебелді пәчік пермерен қашық семілчім. Магаш, магар, абада келер. Убыш кебе ажынесі дел хушыне лармажын жывыл. Магар ашы жавалға сенжентін на таврыннычым. Валунда шуркаба бірле пухфер лавкаш валли пюрт пурама кайнычы. Каляк магаш, ларны ларманах шавалға сенже илтніхы не калаза памады дынчы. Седерке, стариге, палладын булмалаға, Өйтре мағаш хыйынмы жин. Ағыды да паламазыр. Шинжеш керек, пәкерелзі жүрегенскер, ара. Пәлгірде ұндыран сухан бақы арварлық ету мұршке Шаван жинжен қалатын бұл. Шаван жинжен жав. Старикин да ұқшы күштақ пұқынны күрінат. Иртні ұтлары кашине, ұн батне бірі бұратте, жерен шаққат. Сәдерке, видюнден сұрықсем тұқса ғайна, кәрттезе Старикин, ирексіре тухмалла. Ша вахытра, керексіне таврза тұғынныз керзем, иккендан алық патинче сыхлазадыны. Кил хужи алық ұшсанақ пүрде керзе кайрыштетте. Укша барда, укша бар дезе, аптратмадыдын жештет. Старик візіне, эп мен жінзіре укша памалла дезен, ләш семхенеме дыдынны дед, вілерет бір дезе хыратны дед. Старик візіне немінде қаламан мына ялт суранлатса бідернім. Чына ей, ик алыбе пішіне жапрызыбани. Аксана, и ыры дура, ирден кондратемде курасы бұлыжав, камзем шапла ашкынашы жыту бада. Камзем тетен. Хура жән бірі хын шыллех пылны ләш, митчай атлы. Анахаль стражниксем тыцагайна деріш. Апла бұлзан она шав керліға. Валхы жырана. Шав митча дегені паклак павыл ех әміт сіржін. Ашы бар бармагара пить хыратры. Бұл ашы сымақ нейтлізе підержі де, шесе тұраны чинех урама дұғашын бұлжы. Эз ашта, жарчан ашы, кәжір вұртыма лажанатыцы келесші. Юре, хале айзай келіп, тері макар. Вăл келе чумменнче пăдаран шақсы яны сүс евенне бұрза илчче те шара уранах урамалла тухса чупрем. Кунга жиччен уйхирде яла анжы. Мучаргаси выллях вылықчарлық маграшса келет, кедю хускатны шыра тузан пужар тәдеме евр язырланза хыбарать. Магарзен урамынче пуре килитла. килетла. Терлерен вылықчарлық усыргансен вара, унчиде чурткына. Урам хушинче Кедюрен давранаган вылықсем тілгіл жеш көрінгалашы. Тугас сенже, илен пақчы жүмінже, сұрықсем кыштырдатса жүреші. Шол юппинже, тада тагам гажагизем пір-бірінбе пигензексі кешеші. Сұрық сенжен адышса юлны виштывады будек ништа гайзаги мепілмезір тебірдетсе жүреші. Бір мындыр калу тұра хералым візіне ішіне тұрзақ. Бочы-бочы-бочы-бочы, дезе иғырза пути кизе мунетнелі шаврынзада пухмалеш. Ахра чырмы патнеле ведердетсе анса кайрыш. Шавхерарым падінчех тада пер хура әне. Ярагон хирде шүрезе әженескер аранымышлатса сывлаза ұтса брать. Шаксем жіне бұқсабыны май, магар хызенжен игі гіл урлы бұрынаган илен тіліне жетніне сисмерде. Шитсенех візен чуреджі умне чупсабыджы. Вежелис! Вежелис пури! ма? кышкырчы Юрак, Юрать, халех тухап! Илгінші Василиса сикандық видер. Тебір замантран волчынақ та, магарбеге хубы шиурлы евен жақса урама тухрем. Магарба Василис тақшантан бақ келіштіреші. Вылласа да икеш бірле вылляшы. Выл магардан пір жол кешіндерек. Сынби жуынын хыне кура илемлі, ашы бегех епкен хура жүшлі, келетке чипер кучызем камылла, вғычебе йывашн кулза илеше. Иллезен санька ятлы ывылача да бур, Вол вәжеліс шыллі, күжалден утма пучланха. Вежелис шамрықлақ лажа бұқма віренне. Вол да магарба пір жулсенчех шидерме выртма жүре пучлана. Лажасене кедеу кетме каймалла каш те, магарба вәжеліс пөррле ғашы. Халевізем ик кешеде урам хушипе шакылдатса калаçса Ундан вара уйхапхинчен тухсан, эзі мана шидей местен, тере Василис магара, шидей деп тере магар, шидей местен, Вәжеліс шыңғыравбек янараттар кулза ячде, униче гарди жүмібе мін бур вайран чупмады дэнче, Магар ун хышын пәдім вайебе чупрем. Лажата бірі уйхапхи хушыра хужыра кібірлензе Табара Табыра зіне халерек кына хупны болмалла. Шамыллан ган тузанда лапланза жетмейні лажизине тытма бұраган жінземде халедин бұғынашы. Салага ялінже пәдембе ик шіргілітла. Анчақ табырда шырлажа да жүк. Магарзен хала кесірі пір лапсырка емра жүмне бірзадыны. Вырымдуна табынныран вол час-часақ пушне сулагалать. Кажанне вырым хюрибе шапкалать. Магар чималдан вежелі сен жүрен лажине бірзадытре. Он жіне вежелиза утланма пулышны хыщын, хызен не тытма Хыла кестрема кара курзана ккежинзе илчче. Магар Магарда он патне хавасланса чупса бычы, ына пічекалы зімбе мэйіншін лапкаре. Сабаланны чилхине шылза аягатры, шуры мешінші тузана адазатры. Магарзень урых немінлі вылых черлік тежок. Педем бурны жадытма бере лажа булжать, вол булмазан, и такшанах выжи вилмелле, теть ашы шынцымбе калашны чух. Магар хызен лажине пить урадать. Шыва тухсанына шидерме илсе жүрет. Хеллехе кунсенче те хыях пыхать. Шакна була хала кестрете магара йылдах илешсе житрә. Волбыныне аякранах сизет. Ага хал магар лажине евен тхындар треде, херине шаватса духре. Карда кеде синче ана вежелиск цедрать. Магар притислик теммежне тұрза, лажине утланжа, вара тюрех вешелис утарза быджы. Ну, адя, кайрымыр, теревалана. Тавралах тәтімлене бұшлары. Сулхынла атры. Питкужа ұшы да шепіш сылыш хуме, касын-касын варғышса келзе ачашла-ачашла ғаяд. Ял хүшінже вылых әрлешіні тегейх үлдінмейш. Хүшпір урамзінже вылама духна жызем кашқыргалашы. Ташта вәтліх варман паденчі шырма бұжынже кары жавыдадь. Лажа дытса таврынаган жінзем. «Эй, но!» бру Тезе кышкыргалан илденет. Маграба вәжілес уй хапчинчен керзен, лачысыне юнажар ұттарза бычыш. Ага вазан херінче кукша меккезен тілнеші жывғарчыш. Меккезен тайылны лутра пюрже, тул енженде елдақ тәдембе құралны. Ежі зайтыр ренже, шырма херінже ана бек армудыбе мыян кашла заюзейді. Шил хапхаумменнчи пырым не тăхындарнă лажа бұшшымі аяқаранақ шапшурын курынать. Микямыжына хăйсен журтне жүртнеттерлі узал дезел ан ердер тесе çакса яным. Кукша Мики макарпигех вуниккеряча. Мағарына сайра хутра гына курать пулинде илгерне. Мики Микки пірмаяқ азапланаган скер пить им жерке юзеть. Пәчек пить куже, Сеткенне пырза юхтарна кавын хуппи бек туйнать. Лапчыкрах пуже әнзе патнилле кугылзымзы евір тызылны. Аллы урезем шинжешке, візім варымын курнашы. Кала жаса да, найлаца, аран кала жать. Меккинді да сахвине ятлы пәчік емаге бұр. Анжағына магар урам байырце жүренін чухне шеш, кандық видер не кургаланы. Меккиамы жылу кари. Вадах марға, шинземына юмыш теше. Міншін шапла каланы нема гар білмеш. Лугари темлі хаярда шиллес херарымбек туйынать. Вал үзір жүрейні нема гар темеже ғутта көрінім. Нумаяқ ха, лукари жапла таштан сыпса духныскер, магарзень умебе иртсе бұрачы. Магара наун чухне карда хужыге видер курза юльчче, Лукари тагамшіне тарықнычы булас, Хыттынн бусса, утса заутса май. Унан манчумра мменнеш пур! Эп хама хам хужа, хам хужа. Тезе кышкыраш сагала жатчы. Хой жақ жарына-жарына тұрза ханза, ятлашса илечі. Шынзем шиншин аза бұны хужыра, магар мереде, миккизен верлі хапхи зазарды хыттан чыреклетсе ужылжен. Ундан шывыс магаяған луккариду хрям. Ол теміскержін пиде васқаны бе кивендіне шақны ювыш витризине хапқа юбежімне періндерже де шыре үгержі. Шынгыр-шангыр иваланза кусса гайрыш витризем. Чибер ұтса бұраган лажазем шавындақ тапса зекреш. Магар күшші шүксі юлаймаре. Чәлбіре хытын турца илзе лажине аран-аран Анжах Анжақ лизын лажи... Пушне шүлелі урам хұшыбе шилбек вештерзе анза лаши жінчен үксе юлны вежелес шол ерінже тапран мазыр нығыш савыртре. Лукари унжине шаврынзада бұқмаре. Хайделін мұғырдат калаза, шере үкне витризіне илчеде шывасмалы бастатыры. Шыбақ шавығытра урама мекке чупса дұхры. Вал за гурзан, кашса кайза кулмада пратры. Ых сана! Хывырын лажырда жук, кукша! Виртлешшы магар мекке берге тарықса жүренебем. Мекки унзымахни илсе теміндерлі тебірдет сезі келемеді дінжі. Магаржа вғытрақлашы шинчен сіксе анжы де, вәжіліс патне жы. бұжы. Вежелис ыратныне даймазыр, шөлне шырца әзіклемеді дінчі. Күшілі юғайт хыйн, тудизым зіншен анны юнба бавараланны. Магар вежелиза ашында еребейн тыткалаза шеклезедір атрын. Ыштаға, хыда юкрине вара вежелис, мне радать, ыйстревал херачана хергензі. Хыдах марға, Храрым тере вешелес. Апла болзан юратте хоть, адяй пень кайрымыр, удаядыны. Вешелес серебень хускальже. Вăл сылдым урипе ухсахлать. Магарун ла жизне чәлбәл вешін шаватса удать. Урамра микки найгашка са гына илдензе юльче. Шывасса елеген нямышне курзан, вăл килни чупса керзе кайрым. ла лаже перпеченехте бірдетсе таврынны не гура, илен урама тухсаданы иккен. Мен бұл жезіре ұйтрывал мағарба вешелесран. Лешсем хайбатне щитнине гура. Микямы жығыратры, пужібе золза гыдатры мағар. Лажа жінжен вешелес мінлі үкнене иллене елдақ қалаза барза. Эй, жеге, витрине чибершік лезе жүрей меші да Тері иллен үнгішін, ташта қаймақ кайма хыбаланнанде. де авбере витлеть. Вол услап, амы жығыра хех бұлай пульха. Шав вғытра патне магараш мағара шыбырзады жын. Ол малданақ магардан лажа шыварны жінжен үйтса білжі. Шуха, шыварман, тингіна келдімір, дері өвілі. Апла болзана дағы вұртырақ шывар, дері мағашы вылны васқатса. Кежір өвілім, вұрт мағаймастын, ұран ирек тұрас пулать, шынзем уды жол әстеші. Чынахи, үйтрігіна үлтсен иллендім. Кай астеші жав. Пажыр хурал бюджі бадінже ұпрамзым қалашреш. Апла болзан пиринде қадірлене зеппин. Манында кыштах, приге лавлах, малы пурчыға. Візен вара пурде, зенгіл гардышне кешілдетсе Магарба ашығы зен лажыне пақча жуменжі шылбатне шавца бұджіште шығыра-шығыра шывара бұшларыш, хура бек тәттім бәлічіне, елдырка жылдар зем шытса дұхрыш. Магар пір ыран ирех уда çулма каймалла.